alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara 1400 da shekara 44 wanda ya dace da 13 eh, da wata na biyu watan fabrairu miladiya 2023 idan tarihi ya inganta eh, a wannan halka mai tarin albarka na karatun adda'u wad wanda aka fi sani da al kafi liman sa'ala an shafi na babban malami abi abdullah muhammad bin abi bakr bin ayyub ibn al-qayyim al-jawziyya alayhi rahmatullahi ta'ala ah, wannan halqa ta biyar kuma darasi na na biyar a wannan masallacin mai tarin albarka na al-furqan da yake wannan unguwa mai tarin albarka ci gaba da karatun da muke yi na wannan a karatun al-adda'u wad-dawa yau zamu tashi sabon fasali eh, maliyati faslun wad-du'a min anfa'il adwiyati wa huwa aduwul bala yudafi'uhu wa yu'alijuhu ويمنع نزوله ويرفعه أو يخففه إن إذا نزل وهو سلاح المؤمن كما روى الحاكم في صحيحه من حديث علي بن أبي طالب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء سلاح المؤمن وعماد الدين ونور السماوات والأرض ما ليتي فصل Eh, fasli da zai zo ya kare mana bayani akan muhimmanci ita addu'a eh, domin eh, a samu mutum ya ƙara nacewa ya ƙara kuzari da himma da kokari wajen yin addu'a sai mallai ce wa du'a'u min anfa'il adwiyati ita addu'a na daga cikin mafi amfanin magani daga cikin magani mafi masu amfani a rayuwa ce to akwai addu'a addu'a da daga cikin magani masu masu amfani eh, wanda idan mutum yana amfani da ita to zai ga tasiri kwarai da gaske wa huwa aduwul bala sada kuma ita addu'a eh, makiyar bala'i ce yar adawa ce ga ga bala'i daga ce bala shine ai almusiba musibu kenan ita addu'a tana kiyayya ga musiba ko mu ci musiba tana kiyayya da da ita addu'a yudafi'uhu addu'ar take tunkuda ta dukkanin musibu yudafi'uhu ita addu'a tana tunkuda duk wata musiba a rayuwa wa yu'alijuhu kuma tana magance wata musiba da ta sabka nan yudafi'uhu musiba ta sabko tana tunkude da ta sanan yu'alijuhu tana magani abunda ta bari na na alhini tana gusar da shi ita ita addu'a sanan kuma yin addu'ar yana hana ma ita musibar ta sauka baki daya shine malace wa yamna'u nuzula addu'a tana hana sabkar musiba idan mutun yana addu'a yana roƙon Allah subhanahu wataala dare da rana to koda akwai wani abu na musiba da zai sabka wannan addu'ar take hana sabkar wannan abun in kuma wannan abun ya riga ya sabka sai ya nace da addu'a to take gusar da wannan abun kuma take maganin sa malai ce wayarfa'uhu in kuma har abun ya sabka ma yarfa'uhu tana doke wannan abun daga daga daga daga mutum daga daga wanda abu musibar ta sama, idan mutsiba ta abuka akan bawon Allah sai zamanto mai yawaita addu'a to wannan addu'a take zamanto wasilar koke wannan musibar a rayuwa aw yukhaffifuhu idha nazala da bata doke ba to take rage wani abu daga cikin eh, daga daga cikin wannan abun eh, daga cikin abun da ya sauka da musibu wannan kuma qur'ani take yake da bada misallai karamin misali takai da zamu takaita akan sa annabin Allah eh, baban annabin Allah annabi Yus annabi Yaqub eh, yace inna ma ashku bathi wa huzni ila Allah aga addu'a ce yake yana kai watan kukansa zuwa ga Allah subhanahu wataala a ƙarshe kuma da ya shiga na damuwa saboda na cewa da dagewa akan addu'a sai Allah subhanahu wataala watan ya ya kuranye masa wannan abun da yake fama da shi na bakin ciki da ko makanta sai gashi fartar da basira ko sai gashi ya dawo yana yana gani kaga wannan addu'a tayi tayi tasiri kuma wa ayyuba idna da rabbuhu ko anni masaniyad du wa anta arhamur rahimin annabi ayyuba ya ya roƙi ubangi subhanahu ta'ala cewa cuta ta shafi sa kusan shekara 10 wani abu 18 da su malamai yana fama da rashin lafiya duk abin da ya mallaka a duniya sai da ya kare iyallansa kuma Allah ya karbe ana jana'izar wancan an tawo daga jana'iza kuma wani zai tafi a ƙarshe da ya mai da al'amari ga Allah yayi addu'a to abin da ya sauka a kansa na musibu da bila'i kuma sai Allah ya tiranye masa watan ya kuranye masa wannan abun wannan min babil amthila eh, ni da kai ana son a mu cewa duk abin da zai sabuko a kanka na musiba in har ka roki Allah subhanahu wataala ɗayan biyu ne ko wannan abun addu'a ta zamanto silar doke wannan wannan musibar ko kuma ta sauwake ta dan sassagato da da al'amarin ya zamanto ya abun ya yayi sauki wannan kuma ya faru a zamanin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam akwai mutanen da suka dami Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam wanda al-Imam al-Bukhari ya kawo hadisin Eh, sun dami manzon Allah sun addabe sa a rayuwa a ƙarshe manzon Allah sai da kira sunan sa qarara sai da kira sunan sa sunayen su qarara su biyar annabin Allah ya musu addu'a kuma dukkanin addu'ar ta ci su kowace ta ci su sai da ya samu sakamakon abin da ya aikata haka dagewa da addu'a bane wanda yake da muhimmanci kwarai da gaske a rayuwa ce wa huwa silahul mu'min ita addu'a ita ce takobi makamai mai imani ita ce armukin mai imani Ka san eh soja yana takama ne da mi da bindiga sako to shi mai imani yana takama ne da mi da addu'a da addu'a duk wanda ya taba sa yana kai ƙara ne zuwa ga wa zuwa ga Allah subhanahu wataala babban makami ne armu ne wanda eh, duk wanda ya mallake sa a duniya to ya mallaki kayan yaki na ƙarshe a duniya wai kakka kakka cewa ana ana ana maka zancen eh, qumbulat nawawiyya asliha nawawiyya wannan duka wannan surutu ne ake yi babban babban makamashi shine addu'a daga cikin mafi girman watan eh, abin nan eh, abin da zaka rika domin kare kanka a rayuwa ina fatar mun fahimta silahul mu'min ita addu'a watan takobi ne ko mu ce kayan yaki ne nawa ne mai imani ya ga ce silah abun da mutum yake yake amfani da shi gun gun yaki shine silah kaga yanzu misalin ana amfani da da dusat da watete wannan sune silaha asliha ta yanzu tawa ta yaki to shi mai imani bai da abun da ya huce mi addu'a kisa kullun eh, kullun masu imani dagewa suke suna suna roƙon Allah subhanahu wataala kuma qur'ani take yake da bada labarin masu imani suna roƙon suna roƙon Allah subhanahu wataala laka rabbana rabbana rabbana rabbana duka masu imani ne har annabawan Allah sun yi mi sun yi addu'a da in annabin Allah zai yi addu'a min babi ni da kai muyi yi addu'a ina fatan mun fahimta sannan kuma cikin komi na rayuwa kake wasa da addu'a duk abin da zaka yi to yi kokari ka sa kai addu'a a cikin wannan al'amarin kuma wannan addu'ar kaka sa kanka cewa wai sai ka zo eh, rudu da sai ka zo an yi maka addu'ar a'a kai karan kanka zaka iya wa kanka kuma Allah zai karba domin kullun ina faɗa ba wanda Allah ya turo ma tambarin cewa ba zai karbi addu'a sa ba bace karba abinda kake aikata bane wanda muka karanta a satin da gabata amma mutun zaka yi addu'a to Allah zai zai karba Allah ce wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li walyu'minu bi la'allahum yashudun wa yarshudun almuhim dai idan bayan suka tambaye ka akai na ka faɗa musu ina kusa Qur'ani gaba daya gaba daya idan aka zo kalmar yasalunaka ko eh, eh, wai za su alaka to ana ana ana cewa manzo Allah kulli kace amma wajen addu'a sai Allah ce fa inni qaribun ni Allah ina kusa ujibu da'watad da'i idza da'an ina karbar kiran wanda ya kiraye ni a lokacin da ya kira ni jama'a kun ta? Allah ce ujibu da'watad da'i idza da'an Allah yana amsar kiran wanda ya kirasa a lokacin da ya kirasa. sai Allah ce amma akwai sharɗi fal yastajibu li wal yu'minu bi su karbi kirana su karbi kirana a fiƙi tauhidi ya zama to ba a hada Allah da kowa sannan kuma a yi i'tiqadi ai imani da Allah subhanahu ta'ala, tabbas in suka yi wannan sun shiri suka yi addu'a Allah subhanahu ta'ala, zai karba malace kawar kawar kamara wal hakim fi sahihihi kamar da al-imam hakim ya rubuta ya hakaito eh, a cikin musnad eh, mustadrak nasa al-mustadrak na al ahmad min hadisi ali bin abi daga hadisin ali dan abi talib radiyallahu anhu wa arda Allah ya kara masa yarda sahabin annabi ne kuma surukin annabi sannan kuma su ya zamanto kusan kane gawa da annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam dan ko lokacin da aka je aka hijira aka zo garin madina lokacin da annabi ya hada al-ukhuwa tsakanin sahabbai aliyu shine shine shine akhun nabi sallallahu alaihi wasallam ina fatar kun fahimta da haka aliyu bin abi talib shina da shina da manaqib a cikin musulunci baya manta da shi kuma khalid eh, rabi'u khulafa ar-rashidun ne daga cikin khalifofi guda hudu shiryayyu kuma daga cikin al-ahad al-ahad al-ashra mubashirin bil janna dai daga cikin wanda aka yi wa bushara da da dami da aljanna gashi surukin annabi ya auri yar da annabi yake ji da ita san duk cikin diyan manzon Allah babu kamar Fatima radiyallahu anha wa ardaha Annabi Allah yana ji da ita wallahi ai wata rana Ali ya so ya ƙara aure falan Jabir Ali ya so ya ƙara aure wa zai aura diyar Abu diyar Abu Jahal sai sai Fatima annabi sallallahu alaihi wasallam zo gidan Fatima radiyallahu anha wa ardaha bai tarar da Ali ba sai ga kamar akwai akwai matsala a gidan bai ce mata komai ba sai ya ta ina ali tace mata sai inda yake ba wannan magana ta fada shi ta gano cewa sai annabi gano akwai matsala kaga da cizo bai hankali sai gano akwai matsala a a tattare da gidan iyarsa to ya san da in yayi hushi su sahabbai suke hushi da bazan su ba inda suke zuwa sai masallaci <laughs> sahabbai suke hushi da bazan su masallaci suke zuwa sai annabi yiwo masallaci sai tarar da shi me yake faruwa sai kaje kaje kaje magana ce duk annabi aka ce ran manzo Allah annabi ya fusata yace fatimatu minni wa ana minha man ahabbaha faqad ahabbani wa man abghadaha faqad abghadani eh annabi yace fatima wata tsoka ce daga guna duk wanda ya so ta ni ya so kuma duk wanda ya baka bata mata da rai ni ya batawa da rai haka ali ya hakura wallahi sai da sai da sai ƙara aure Allah ya ƙara musu yarda to ali dan abi talib cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa wasallam manzon Allah yana cewa addu'a silahul mu'min addu'a makamashin mai imani makamin mai imani ne wa imadud dini kuma gimshikin addini ce wa nurus samawati wal ardi sannan kuma hasken sammai ne da kuma kasai wannan hadisin eh, Nasiruddin Albani alaihi rahmatullahi ta'ala hadisi ne da'ifi hadisi ne da'ifi amma ma'anar mai kyawu ma'anar hadisin mai kyawu musamman ma daga addu'a silahul mu'min wannan suka ce ma'ana ce mai kyawu amma lafazin hadisin bai tabbata daga bakin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam ba eh, mal yake cewa walahu ma al bala'i aga walahu ad yaudu ila ad ko kun fahimta walahu ay ma'ana ita addu'ar walahu ma al bala'i thalasu baqamat addu'a tare da bala'i tana da watan matsaya guda uku addu'a da bala'i idan suka hadu matsayi guda kuke da kai ahduhuma malace na farko ayyakuna aqwa min albala addu'ar ta kasance ta fi karfin bala'in ma'ana yawan addu'ar addu'ar da mutun yake yi girman ta yafi girman bala'in da Allah ya kaddara zai jarabi mutun fa yadfa'uhu da haka sai ya ita addu'ar ta hana sabkuwar bala'in sai ta tunkuɗe sa tun abun bai zo ba sai saboda dalilin addu'ar sai wannan bala'in ya gushe maka ina fata kun fahimta wannan ɗaya kenan malace athani nabi an yakuna ad'afa min al min al bala ya kasance addu'ar ita ce mafi rauni daga bala'in kamar eh, abin nan fisaskin ta bai kai fisaskin eh, girman jarabawar da Allah ya rubuta ya kaddara wa dan annabi adam ba sai zaman to ana addu'ar amma tasirin ta da karfin ta bai kai wannan tasirin bala'in ba to fa yaqwa alaihi al bala' sai bala'i ya rinjayi ita wannan addu'ar fa yusabu bihi al-abd kuma sai ya sabku akan bawa walakin qad yukhaffifuhu amma duk da haka duk da Bala'i zai rinjaya to zai dan sassauta ita addu'a take dan sassautawa bawa wannan abun ko in kana da'ifa duk da kasancewar addu'a mai rauni ce abinda ma yake so nuna mana anan shine cewa ita addu'a idan mutun ya kasance addu'ar mutun mai rauni ce sannan kuma abinda Allah ya rubuta zai samu mutun na bala'i na na jarabawa mai girma ne sai zaman to addu'a sabata da ƙarfi kwarai to anan fa eh, sai bala'in ya ya ya kada wannan addu'ar ina fata kuna fahimta sai ya kada wannan addu'ar sai zaman to eh, abinda aka rubuta na jarabawa ya samu mutun sannan kuma eh, sai zaman to abun amma saboda dalilin addu'a sai ta dinga jin sauki a rai misali idan kake roƙon Allah subhanahu wataala ya kaddara maka kai dauki misalin da dalibin ilimi a jami'a kana so kai valide ko license ko master ko ne examen da haka kana so ka wuce huce shekara kuma kai addu'a kai karatu kai iya karatu ana al-layli wa atrafan nahar kullun da doki maka kake ta yawo har da dawo ga cewa kake yi ta addu'a kuma kai karatu amma sai Allah ya kaddara cewa wannan shekarar ba za ka huce ba sai kai addu'ar sai a zo a fito listin kuma babu sunanka sai ka ji ba dadi amma kuma kwana bi abin ya wuce kaga addu'ar ta yi tasiri akai wanda addu'ar ga wanda baya addu'ar shi zai sa shi damuwa ne har ya koma shaye-shaye hanya. sai na ganin kamar ba abin da Allah ya masa a rayuwa daga wannan kuma sai ga ya fara sakin layi sai ga ya fara zarewa ya bi layin mahaukata ina fatan mun fahimta dan duk wanda yake tunanin Allah bai masa komai ba a rayuwa wannan babu bukatar sakare a duniya wawa dole na gidan gaba kamar su eh wannan kawai kai numfashi a duniya shi kai shi wata ni'ima ce kai numfasa da Allah zai maka fattir a numfashi kadai a ce Allah ya ce ka biya numfashin da numfashi eh, numfashi na awa guda da kai numfashi na awa guda ina tsammanin ba wanda yake da abin da zai ba Allah a rayuwa da shi babu shi wallahi almasalul a'la amma da ce athalisu na uku an yataqawama shine addu'ar da ita bala'i musibar su dinga kokowa ma'ana kenan fisaski su zamanto daidai ya zamanto karfi su guda to idan aka hadu mi za a yi to sai a yi kokowa shine fa ya tatawa ba sai su yi kokowa wayamna kullu wahid minhuma sahibahu sai kuma kowanne ya hana abokin karawarsa ya yi nasara akan sa ita addu'ar ta hana bala'in ya sabka shi kuma bala'in ya hana wannan abun wannan addu'a da kake abinda kake roka ma'ana kan ba zai sauka sai da mun to ana rikici. tsakanin musibar da kuma da addu'ar abun da bai sako kuma ba samu biyan bukata ba la yamutu fiha wala yahya la yamutu <laughs> fiha wala yahya kaga wannan tasirin addu'a kenan wannan shine wato muqama cikin addu'a tare da musiba na fari in addu'a ta fi karfin musibar sai ta hana wa musibar kwatkwata sabka idan kuma musibar ta fi karfin addu'ar to sai ta sabka amma kuma addu'a take dan sauwake ma take dan kaffafa take dan rangunta wa mutum wani abu na rayuwa idan kuma ya kasance karfin su guda ne kuma sai a ta kokowa haka za a ta kokowa eh har lokacin da Allah subhanahu wataala ya ga dama malai ce wa qadara wal hakim haka ma al imam hakim ya rawaito eh fi sahihihi a cikin littafin sa mun faɗa muku cewa kalmar sahih wanda kusan daga cikin malaman suke itlaqi akan sa akwai ibnu qayyim al yana yawan itlaqin da al-mustarqi ya tuma sahih wanda wasu daga cikin malaman hadisi sun cire wannan sunar sai da a kira shi da al-mustadrak saboda akwai hadisan da ba sahihai bane shi kuma idan aka ce littafi sahih to akwai shurut wanda ya kamata ya zamanto ya cika su wanda duk malamin hadisi da karatun hadisi ya san da wannan wannan shurutakin wanda galiban al-imam ai hatta shi kanshi al-imam tirmizi an fida masa kalmar sahihu kin nan sai dai a ce mi sunan tirmizi ko sai da a sanya masa kalmar sunan amma sahihi kan ko sai al-imam al-bukhari da da al-imam muslim min hadisi aisha daga hadisin aisha eh, radiyallahu anha wa ardaha Allah ya kara mata yarda matar annabi sallallahu alaihi wa sallam kuma matar da manzon Allah ya fi kauna a cikin a cikin matansa wannan tana da cikin manyan manyan malumai na duniya fa ita Aisha eh in aka taso hatta cikin sahabbai in ana kilga malamai ana sanya da ita maza ce mai kamar mai kamar maza Allah ya tara mata karatu kuma ta karantar ta amfanar eh, ina ba ta kun fahimta daga kika zo na mata ga wata san kuma cikin addini ba karantar da ita idan mun to kai ma ka bude mata makaranta a aina a gida sai ta wakilci da'awar Annabi sallallahu alaihi wasallam amma mun yanzu matan mu daga biki sai foyin da kawai suka aji ba ka bane daga biki sai foyin da an zo karatu kam nan ba sa gane komai karatun su guda dai na a iya amso kudi gare ka na wannan sun mallaki wannan karatu sun soke bukhari a wannan babi <laughs> mala ce qala li qala take cewa qala li rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yake fada da yake ce min la yughni hadrun min min qadarin والدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل وان البلاء la yanzilu fayalqahu ad-du'a fayata'ajjalan ko fayataj lijali ila yawm al-qiyamah annabi Allah yake cewa la yughni hazrun min qadarin eh, abunda Allah ya hukunta wa bawansa ta ka tsantsar watan baya hana abukuwarsa abunda Allah ya rubuta wa bawansa ta ka tsantsar game da wannan abun baya hana sabkar da Allah ya rubuta ina ba kun fahimta wanda Allah ya rubuta ma sai yayi dako duk yadda aka tara mai kudin wallahi sai yayi dakon ko kun fahimta wanda kuma Allah ya rubuta ma ba zai wahala ba duk yadda ka so shi wahala da mun Allah ya rubuta cewa ba zai wahala ba ba da zai wahala ina ba ta kun fahimta shi ne annabi ya ce la yughni hadrun min qadrin abunda Allah ya rubuta wa bawansa taka tsantsar akan abun baya hana abukuwar wannan abun sai ce waddu'a yanfa'u ita addu'a tana amfani mimma nazala daga abin da ya sabka wa mimma lam yanzil da kuma abin da bai sabka ba ma'ana addu'a tana magance abin da ya sabka na musibu da ma abin da bai sabka ba yin addu'a yana sanya Allah subhanahu wataala ya doke wa al'umma bala'i sannan kuma yin addu'a na sanya Allah subhanahu wataala ya hana sabkar bala'i akan akan al'umma ba haka Allah ya faɗa ba Allah baya azabtar da su matukar suna yin istighfari istighfari menene addu'a ce ai ko eh istighfari addu'a ce neman Allah ya gafara ne kaga addu'a ce ina fatar mun fahimta haka matukar dan annabi Adam zai dinga yin addu'a to addu'a tana kare sa da abinda yake sabkana na musibu sannan kuma abinda bai sabka ma addu'a tana tana masa magani ai shi yasa annabin Allah ya kaddar da mu istihara yin addu'a kafin yin aure ko sayan wani abu mai muhimmanci aka ce kai istikhara tauba ba Allah zabi ka roki Allah subhanahu wataala saboda a hannunsa ne alkharre suke baki daya shi ya san abin da ya dace da kai wandan da yafi karfin wuyanka Allah ya sani in ka roka sai ya hana maka sanya sa ko kun bai ta Hausar eh wandan da yafi karfin wuyanka in ka bayyana Allah shawara ko kana son wannan wandan sai kuma Allah ya nuna maka cewa ai a baya yahudi ba za ka iya sanya shi ba Za ka sai ka aje wannan wandan ko kun amfanin yin addu'ar kenan Allah subhanahu wataala ya taimake mu wa innal bala yake cewa eh, lalle shi bala'i la yanzilu yana sabka fayalqahu addu'a sai addu'a ta hadu da shi sai su yi watan haduwa su yi su hadu da addu'a fayaatali jani ila yawmil qiyama, sai su dinga gogormaya suna fama suna gugurmaya har zuwa ran tashin alkiyama addu'a tana son ta yi tasiri ta hana sabkasa shi kuma yana son sai ya sabka ita bata bari ya sabka kuma shi bai shi kuma bai sabka ba shine fa ya'tal jani ila yawmi yawmil qiyama wannan hadisin shi ma eh, eh, al-imam al-albani ke cewa ah, hasnun li ghairihi hadisi ne wanda ke hasnun li ghairihi akwai abin da yake yake kawwama wannan hadisin hadisi ne ai hasanun bai kai martaba ta sahihi ba domin hadisi sahihi yana gaba da alhadis alhasan wa fihi a cikin sa har yau wani littafin kenan almustadrak na al-imam hakim min hadis ibn umar daga hadisin abdullahi dan umar anin anin nabi sallallahu alaihi wa sallam daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam qala yake cewa addu'a yanfa'u mimma nazala wa mimma yanzu. yanzil fa alaykum ibadallahi biddu'a addu'a tana eh, tana tana amfani daga da ya sauka daga ma da bai sauka ba ma'ana tana magance ababin da suka sauka a rayuwa da ma da bai sauka ba ana jin tsoron sabkarsa in akai addu'a sai ta ya wannan abin ya kasa sauka. sai yace fa alaykum ibadallah na hore ku ya ku Allah biddu'a da yawaita yin yawaita yin addu'a shi wannan hadisi da wancan hadisin shine suke aka hada ma'anar sai zamanto hasnul li ghairihi da wannan hadisin da wancan na baya idan aka hada su sai zamanto suna kawwama junan su sai zamanto sun samu rutuba ta hasnul li ghairihi balace wa fihi eh, daga cikin sa kuma har yau al-musnad na al-imam hakim min hadisi thawban daga hadisin thawban radiyallahu anhu annabi alayhi salatu la yuraddu al-qadra illa ad-du'a Eh, ba abin da ke mai da kaddara sai addu'a ba abin da yake mayar da kaddara sai addu'a wala yazidu fil umri illa al bir kuma babu abin da ke karawa mutun nisan kwana da albarkar rayuwa sai yawaita aikata aikin nagarta wa innar rajula la yuhramu ar-rizqa bi dhanbin yusibuhu dan annabi adam Allah yake haranta masa arzikinsa ta dalilin sabon Allah da yake yi wannan hadisin malaman hadisi su tattauna akan sa wanda al Nasiru Nasiruddin Al-Albani makanikin likitan likitoci cikin bangaren hadisi ce wannan hadisi ne da'ifi sai dai magana jumlar ta faru ta inganta daga daga Abdullahi dan Umar asar daga Abdullahi dan Umar amma wannan jumla ta bi wa innar rajula la yuhramu rizqa bi dhanbin yusiba wannan bai tabbata kwata kwata daga cikin aka daga sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam almuhimu dai ita addu'a tana mai da kaddara ita kaddara tana zuwa mutum sannan kuma addu'a tana mayar da shi babu cin karo da da addu'a da kaddara kowanne na aikin da ya kamata ya aikata ne sannan kuma aikin nagarta yana ƙara wa mutum kwanaki a duniya ma'ana yana sanya mutum ya aikata aikin alkhairi a cikin kwanakinsa ashe sa annabi Allah yake cewa mafi alkhairi cikin ku shine wanda sa suka takaita amma kuma aikin sa yayi yawaita ba yawaita ba yawaita shekaru ba a duniya a'a yin nagartaccen aikin da Allah yake so a cikin wannan shekaru dan ka shekara 60 a duniya ba kai wa Allah wani abu mai amfani shekarun ka duniya ba sa da wani amfani amma mutum ya shekara 30 ya bar duniyar nan ya shuka alkhairin da sai ya mutu ba ba irin sa kaga wannan shine albarkar mi albarkar rayuwa abin da ake ni da albarkar rayuwa shine zaka Allah zai hore maka yin aikata ayyukan alkhairi kafin ka mutu Allah ya hore maka yin aikin alkhairi kafin kafin ka rasu wannan shine albarkar rayuwa a wani hadisi annabin Allah yake cewa duk wanda yake so Allah ya kara masa arzikinsa, sannan kuma yake buƙatar Allah ya yalwata masa rayuwarsa to ya dinga sada zumunta idan kana son arzikinka ya dinga habaka kuma kana son rayuwarka ta yi albarka ka yi aikin nagartacce a rayuwa to ka zamanto mai sada zumunta sada zumunta ba karamin al'amari bane zumunta da muke wasa da naga cikin albir aiki, nagartattun aiki da Allah subhanahu wataala yake so mu yanzu idan aka ka cika sada zumunta in dan uwan da kake zuwa gun sane kudi ne sai a ce maula kake yi ba ga bane sai a ce maula yake kai da ka zo kuma kana zuwa wai tsabar reji da walakanci ba kana zuwa kai zumunta? abin da kake daban sai ga yana kokarin ya sa hannu aljuya ba kai ka bar masa guri kuma abin da kake daban su kake ka samu ladar ni sada zumunta aga sada zumunta ba karamin al'amari bane ga ga mutunan da manzon Allah ya bada labari a zamanin annabi Musa wanda yana tafi saman hanya zai kai ziyara wa dan uwansa zai sada zumunta sai mala'ika ya sauka a sufar mutun sai tambaye misa wani ina zuwa yace zani gari kaza lafiya yace kalau ni zaka je ma gari kaza ne yace kawai zan je ga dan uwa dan uwa ne dan uwana bashi kake biyarsa yace ba ko daya kasuwanci yace babu kasuwanci ni yake zan je na kai musu ziyara ne dan Allah yace sai ni malaika ne Allah ya toni in ga maka an baka gida a aljanna dalilin sada zumunta kenan Allah ya sa mu zamanto cikin masu sada zumunta mali yake cewa faslun ko eh fasli na gaba kenan da yazo shi ma ya ƙara karantar da mu har yau bayani akan ita addu'ar mali ce wa min anfa'il adwiyati na daga cikin mafi amfanin eh, magani daga cikin mafi amfani magani mai amfani al-ilha'u fi du'a naciya a cikin addu'a nacewa shine al-ilha al-ilhahu fi du'a nacewa kusan nacewa ai ko mutun ya nace irin abin da gayu suke yi kaga mutun an ce ba a so amma ya nace sai ita <laughs> to ana son ka nace a wajen ana kana wajen addu'a rawanto mai yawaita mai yawaita addu'a bal ma na a cikin addu'a na cikin ladabin addu'a ladabi daga cikin eh, adabun min adabi du'a al-ilha'u fi du'a ladabi daga cikin ladabban addu'a mutun ya nace ka kanace ka dage ka matse gidan ruwa inji malam Bahaushe eh ka zamanto mai yawaita addu'a malai ce wa qaddara wa ibnu majah al-imam ibnu majah ya ya rawaito a cikin sunanikinsa wani a cikin kutubu sita ko eh, eh, eh, fi sunanihi min hadisi abi hurairah radiyallahu an daga hadisin aba hurairah Allah ya kara masa yarda sahabin da yafi kowane sahabbi sahabi kawo hadisai cikin sahabban annabi aka tashi shi yasa yana da wuya a duniyar hadisi mutun ya rubuta littafi bace ana abi hurairah ba kuma amfanin abu duk wanda zai karanta wallahi sai an ba salada Eh, duk wanda zai karanta an abi horata ana ta ana rubuta masa lada Abdurrahman bin Sahar ko Allah ya kara masa yarda ya Allah ka hada mu da shi a cikin aljanna ai mun bashi labari eh, <laughs> mun bashi labari a islamiyya ya kullu dan abi horata kusa an fi ku an fi sanin sa a bangaren hadisi da sauran sahabbai ko Allah ya kara masa yarda Bala yake cewa Bala rasulullahi sallallahu alaihi sallam, manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare sa yake cewa man lam yas'alillah yaghdabu alaihi duk wanda baya roƙon Allah to Allah na haushi da shi Allah na masa haushi. duk wanda baya addu'a bai daga hannu ya ya wa Allah buƙatarsa to Allah na haushi da shi malamu suka ce wannan yana karantar da mu girman baiwa da ni'ima da irin taskar arzikin Allah subhanahu wataala kai duk duniya waye in baka roƙonsa zai haushi da kai banda Allah bashi ba shi a duniya wanda dan baka roke sa bai yana hushi da kai ba haka bane ba shi duk wanda zaka zo ka dinga roka to zai gaje da kai ko da ko mahaifinka ne zai matsayi ka kare dai karatun nan dai ko ka ka kiro kullum musamman ya ci ka kira ka ce kaza ka ce kaza ka ta shi karatun nan dai karewa <laughs> amma shi Allah kullum kana roko kawai jin kana ƙara kusanci da Allah subhanahu wataala yana ƙara son ka a yawaita addu'a yana shi yasa ai ba wanda ya kai annabawan Allah addu'a shi ba annabi aran tun cikin aljanna ya fara addu'a itun eh, a aljanna ya fara addu'a rabbana zalamna anfusana wa illa taghfir lana wa tarhamna kaga addu'a ce yake yi annabi Isa ma yayi addu'a ko bijata eh, addu'ar annabi Isa wa idh qala allahumma wa idh qala isa ibn maryama ina aramu tana a ma'ida addu'ar annabi isa ma'idatan minas samai kaga addu'a ce yayi ko annabi ibrahim ma ya addu'a na baku asami ta bakara ibrahim annabi ibrahim ya addu'a bakara rabbana muslimaini laka wa min dhurriyyatina to wannan aske a bakara a bakara ce wannan wannan ba a bakara bace bakara ce ai haka a bakara ce annabi nuhu shi ma yayi addu'a la tazar alal ardi min al dayyara shugaban halitta shi ma yayi addu'a sallallahu alaihi wasallam ina aramu annabin Allah ya addu'a eh eh annabi yayi addu'a rabbana hab lana addu'ar manzon Allah ce sallallahu alaihi wa wasallam haka ana buƙatar mutun ya dage da addu'a in annabawan Allah za su yi addu'a ina da mutanen kwari farahula eh warahula da ko daga ba mu da annabi da galar sagala ta annabtaka ai in Allah ya so mutum a rayuwa to mafi girman ni'ima da Allah yake wa bawa shi shine Allah ya bashi annabtaka in aka ba mutum annabtaka to an kai matuƙa a wajen soyayya to kuma zai dage daga hannu yayi addu'a to in annabin Allah zai addu'a to ayi min babu aulamu mu roki Allah subhanahu wataala ina fatar mun fahimta sannan kuma koda su yi wa Allah ba daidai ba suke roƙon Allah subhanahu wataala ba gashi ba annabi rusul da yayi da yazo yayi wa'azi aka kasa sauraron sa sai bar gari Allah bai ce ya hijira ba Allah ce wa zannun idhhabu mughad idhhaba fa dhanna allan naqdira alayhi fanada fi dhulmati addu'a ce suka yi haka wallahi ka dage da addu'a e, ka dage da addu'a kuma addu'an nan e, ka zamanto ana da buƙatar kai wani aiki na alkhairi in son samu kai tawassuli da wani aikin alkhairi kai tawassuli ka karanta alqur'ani ka karanta hatta hadisa annabi zaka yi tawassuli da wannan abu ko wani aiki na alkhairi da kai kun zo kun shuka itaciya ko kun bada jini a likita ko kun taimakawa marayu ko kun taimakawa miskin ne ko kai sadaka sai ka dibi wata bukata ta ka mai girma ka danganta ta da wannan abin kai tawassuli da kaga wa Allah bukata kaga abun da Allah ba shi amma ba mu cika yin wannan ba galiban musamman ma masu kudin mu da da da yan boko mu sai da a tattaro daliban aramomi a kawo su kin gida a ce su sauke alqur'ani ko a bashi hizibi hizibi a ce ku karanta goye karanta hizbi kuma a ce an karanta Qur'ani Wanda matsala ce khilafiya gun malumi tsakanin da Allah malumai sun tattauna akan wannan matsalar ta azo a raba Qur'ani a sauke shin an sauke ko ba a sauke ba eh kauli mafi rinjaye ba a sauke ba kowa hizbi ya karanta <laughs> kowa hizbi ya san kowa hizbi ya karanta kai zaka yi karanta ko kanka kai wa kanka addu'a Allah ya datar da mu mali yake cewa wa fi sahihil hakim ya tabbata ce wannan hadisin da muka karanta ingantacce ne hadisin nan ingantacce ne na mallamis alillah hadisi ne wanda yake da eh, hadisi ne eh, ingantacce wanda Imam Tirmidhi ya kawo ya kawo wannan hadisin sannan kuma har ma wasu malamai suka da suka zo sharhi akan wannan littafin su suke cewa to me yasa malam ya ce wa qad rawa ibn majah alhali eh, tirmizi yana gaban yana gaban ibn majah in za a zano littafin hadisi sai an kawo sunan tirmizi sai an kawo tirmizi kafin a kawo ibn majah sannan kuma a musnad al-imam ahmad ma ya kawo ya kawo wannan hadisi suka ce min babi yana ga cikin min babi aula malai danganta maganar da imam tirmidhi ko kuma al-imam ahmad sai danganta ta daga da ibn majah ai sai suka tattauna suka su malaman hadisi kuma a sanya shi kutubus sita wasu suka ce ai mu da dace da a sanya a kutubus sita wasu suka ce eh, a daily ayo sunan daily ne kamata a sanya a cikin kutubus sita da haka dai ibn majah cikin yana cikin kutubus sita malaci wa fi sahihi al-hakimi min hadisi anas an-nabi sallallahu alaihi wa sallam la ta'jazu fi ad-du'a fa innahu la yahlaku ma ad ahad hadisin anas dan malik Allah ya kara masa yarda daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam cewa la ta'jizu min ad-du'a ko la ta'jazu min ad-du'a kada ku kasa kada ku kosa game da da yin addu'a kada ku zamanto kun Eh, kun kun gajiya game da yin addu'a fa innahu la yahlaku ma addu'a ya ahad domin ba wanda yake halaka alhali kuna yin addu'a matukar kana yin addu'a to ba za ka halaka ba matukar mutun zai dinga roƙon Allah to ba zai halaka ba Allah subhanahu wataala ba zai bari ka ta'i ba in dai har zaka dinga zaka dinga roƙon sa malai ce wa qad zakara wa zakara al-auza'i al-imam al-auza'i ya ya ambata an az-zuhri daga al-imam az-zuhri an urwata daga daga urwa an aisha daga aisha urwa bin zubair kenan ko urwa bin zubair an aisha radiyallahu anha daga matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya kara mata yarda qalat tace qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya tsira da abincin Allah su tabbata a gare sa ya ce inna Allah yuhibbul mulhina fi du'a Allah yana son masu naciya a cikin addu'a Allah yana son masu nacewa a cikin addu'a wannan hadisin eh, Nasiruddin Albani ce da'ifi ne ma yace da'ifun jiddan eh da'ifi ne <laughs> yace hadisi da da'ifi jiddan da shi da hadisin da ya gabace su dukkanin su hadisai ne eh, ne da'ifai hadisin Anas shi ma hadisi ne da'ifi sai ma'anar ma'ana ce ne me kya wannan yace amana ilmiya kuma wannan shine ake cewa ilimi saboda takatsar kada a danganta wani abu da bai eh, fito a bakin manzon Allah ba sai a bayyana da abun yadda yake kowa sai ya sai ya fahimci sa to ma'anar dai hadisin Allah yana son masu nacewa a cikin addu'a eh, ai ce ni na roki Allah yau na roka ni na kai mu mun gaji da mun ta addu'a ga dai mu mun kasa ganin biyan bukata sai ka bari a'a ka ce na faɗa muku cewa akwai wanda yayi shekara 40 yana roƙon Allah abu guda shekara 40 yayi yana roƙon Allah abu guda domin yanzu sati in mutum yayi mutum ba zai iya rike sati na addu'a guda ba sati ba za ka iya rikewa ba ko kwana uku ka rike addu'a guda kana yi dai ba ta al-azkarul ma'thura al-warida bayan sallah ko shiga kwana wannan mutum zai yi amma dai karatar roƙon Allah abu guda kai shekara yana da wuya yana da wuya mutum ya nace a kuna da karancin nacewa a cikin a cikin addu'a to ana son ka nace idza kunta fi amrin fa kun fihi in ka shiga cikin al'amuru to shiga da gaske eh in ka shiga cikin abu to ida gaske ina fatar mu fahimta ta ta addu'a so ake kanace dace ka tagiya wa Allah ka dauko ka gaban Allah kana kaskantar da kai Allah yana jin dadin wannan al'amari shi kai ne wannan abun ibada ce koda kuma kaba maka wannan bukatar taka ba kuma ba yadda za a yi ka roki Allah subhanahu wataala wani abu face dayan guda uku ne ko ya zamanto wannan abun Allah ya gaggawo baka shi a baka shi a rayuwa ko kuma Allah ya masanya maka da da wani abu da yake shine mafi alkhairi ka roki wani abu kuma sai Allah ya baka wani abu wanda shi wannan abun ba alkhairi bane gare ka ga abun da yake alkhairi sai Allah ya juya maka ko kuma Allah zai tada da maka ya aje maka sai ka mutu kashi cikin aljanna ka sami wannan abun da in kai addu'a to tana da matsayi guda uku a wajen Allah ko Allah ya karba ka tsaye baka ko kuma Allah ya juya maka da da wannan abun a baka mafi mafi alkhairi ko kuma Allah ya jinkirta maka sai ka je aljanna ka more ni'ima akan ni'ima Allah ya dace da mu mala yake cewa wa fi kitabi az ya yazo a cikin littafin az-zuhd lil imami ahmad wanda al-imamu ahmad ya rubuta an qatada daga al-imamu qatada ai imamu qatada malamin tafsirin nan fa shahararri a duniyar tafsiri qala muwarriqu yace muwarriq yake cewa ma wajadtu lil mu'mini mathalan illa rajulan fil bahri ala khashbatin wa huwa yad'u ya rabb ya rabb la'alla Allah la'alla Allah yunjiyahu eh, imam muwarriq yake cewa nayi bincike ban ga wani misali da ya dace da musulmi ba da mai imani ba ai eh, in zaka kwatanta mutum mai imani to zaka kwatanta shi ne da mutumin da yake cikin teku wanda jirgin ruwa ya yayi ya fashe da su yana cikin jirgin jirgin ruwa sai jirgin ruwan ya fashe da su sai ya samu wani katako daga cikin wannan jirgin sai ya rike yana ta'addu'a ya rabb ya rabb ya ubangiji ya ubangiji eh, yana tsammani la'alla Allah yunajiyahu ta'i yi wata ila Allah ya ya ya ya amsa masa ya ci ta sa to misali mai imani kenan na cewa akan addu'a kaga shi wanda yake cikin wannan halin yana cikin teku jirgi ya fashe da shi ya samu kansa a cikin a saman wata wani katako ai duk addu'ar da zai iya rikewa eh, duk abin da zai iya fito bakinsa na addu'a zai zai zai zai fada saboda yana sa ran cewa ubangi subhanahu wataala zai mi zai tete sa to haka ne imani shi ma idan ya shiga cikin al'amari to yana mai da hankali kore da gaske akan wannan addu'a ina jin wani malami yake bada labarin wani da ya tafi aikin hajji aka zo Ka'aba ana ta labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik shi kuma yana gewa daki Ka'aba yana ya sattaru ya sattaru ya sattaru sai aka samu dalibai suka kira sa gehe aka rabbakallahu ana labbaik Allahumma kana ya sattaru tace Aisha duk duniya ba wata addu'a ta kai ya sattaru aka ce me ya faru yace yace yace wata rana yace shi mutun ne wanda sabon Allah yana dinda shi yana jin dadin sabon Allah musamman ma da akwace da ƴan mata yana jin yana gore wannan bangaren yace wata ran ana wani biki sai shigar ɗan Daudu ya shigar ɗan <laughs> Daudu aka je wajen biki da shi ake rakashewa shi eh, waga da tabe shi wannan ta tabe shi jin dadi yake wannan abun fala ko ka ajima akwai mata sarkin garin tazo tazo wajen biki sai aka lalaba ba ga sarkan matar sarki ba sarkan zinariya an an yi sama da ita to kuma duk mata ne a gurin <laughs> eh, eh duk mata ne a gurin sai aka ce to to za a za a za a binciki kowa za a fi kowa malam kawai kawai sai ya kamo wata kalma ya sattaru wanda daga sai ya rike ya sattaru yana ta ya sattaru ya sattaru aka laya su gaba dai yau ba san ko miji bane in ba ka gano shi fa ya shiga uku malam kawai sai bare ya sattaru yana ta ya sattaru ya sattaru ce an zo daidai daga matar da sai shi sai ga sarkar sai ya hure ce da shi ya sattaru nan ka ba zai bar ta ba Eh, ya ya sata ba zai barta ba wallahi almusta'an ana so mutun ya nace akan akan addu'a mutun ya nace a cikin a cikin addu'a sai fasali na ƙarshe wanda zamu liƙe akan sa eh, shine faslun ma wa min af wa min al afat allati tamna'u ترتب dua الدعاء عليه ان يستعجل na daga cikin eh cuta ko matsalar shine afat jam'u afa al'afatu jam'u sai a ce al'afatu kuna daga cikin cuta ko matsalar da take hana tasirin yin addu'a eh, akan bawa an yasta'jila shine yayi garaje al-isti'jal garaje ko gaggawa mutun ya sa ya sa gaggawa cikin al'amari kuma ka shedu mu daga gaggawa domin sifa ce ta sifanta daga shedan ba a son mutun ya zamanto me me sauri me gaugawa cikin al'amari kaga zamanto mutun me gaugawa cikin komai sa akwai wanda shi aka fara ko ciniki aka fara ya san dai ya rika ai a kare eh, ana son mutun ana buƙatar kuma kaka zamanto mutun me tseku eh ka zamanto eh tsakatsakiya khairul umuri awsatuha wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata kaga tsakatsakiyan nan to kullum ka zamanto ka zamanto mu'tadil mutawassit kar a same ka kana wuce gona da iri kuma kar a same ka kana sako sako baya baya to barke eh, cewa daga cikin ababe matsaloli ko cutar take hana take sanya addu'a ta kasa yin tasiri ko da mutun ya roƙa ya kasa ganin biyan bukata shine an yasta'jil al'ab mutun yayi garaje bawa yayi gaugawa ko yayi garaje eh, wa yastabi al ijaba kuma karban addu'a ta yi jinkiri garaje shine mutun ya ce ni na ta roƙon Allah addu'a gari an ce mu roƙi Allah dai na roƙa dai na roƙa bi je ma na roƙa shekaran ta tun bara wacce na ta roƙa har yanzu dai ba mu gani ba dai kai mu dai na ganin alamar mun dai yo maza a duniya wannan shine ake al-istijal kenan eh na faɗa muku wannan kalmar fadin ta kuskure ne kalmar kurri mutum ya ce yare ko maza to kamar kana ta sanya alamatul istifhamu ne ga Allah subhanahu wataala ina fata kun fahimta to mutun yayi gaugawa ya abin nan ya sa garaje sannan wa yastanbiya wa yastanbiya ijaba kuma yana sanya shi garajen yana sanya amsar addu'arka sai jinkiri Allah ya jinkirta maka wajen karbar addu'arka fa yastahsir daga wannan lokacin kuma in addu'a ta yi jinkiri ba karba ba sai mutun ya yanki addu'a shine yastahsir sai ya yanki addu'ar sa sai ma'anar ya bari waye da addu'a kuma sai ya baro in Allah subhanahu wataala kuma an tare kai maka roki Allah wa zaka roka idan dan annabi adam bai roki Allah ba wa zai rika zoka bala ce wa huwa bi manzilati man bazara bazran ita fa addu'a irin wannan abun eh, shi shi abinan garaje a cikin addu'a misalin kwatankwacin wanda zai zai tafi da tsaba ne irinsa ya gina rami ya sanya aw gharasa rirasan ko kuma ya shuka wada wani dashe wani itaciya faj'ala yata'ahaduhu sai wannan mutumin yake kula da wannan itaciyar wayusqi kuma ke shayar da shi ruwa falam mastamba lokacin da icen ya kasa eh, ya jinkirin kamalahu da tika ma'ana ya girma ko kuma wannan shuka ta kasa ta jinkirar fitowa wa idrakahu kuma ya kasa cimma abin da yake nema tarakahu sai ya bar sai ya bar sha da wannan iccen da kuma kula da wannan itaciyar wa ahmalahu kuma sai ya bar sai ya daina sa sai ya ya watsar da wannan wannan aikin da yake yi ina ba ta ku bayyana misalin misalin wanda yake gaggawa cikin addu'a kamar misalin wanda zai gina rame ne ya sanya tsabar hatsi ko ko basara ko wani abu da ake shuta da ake bai sai zaman to yana tattalin wannan abun yana bashi ruwa kuma ya kasa girma ya ki hitowa to sai ya gaji sai ya bar wannan abun kaga in ya hakura yau da gobe yana yi yau da gobe yana yi yana yi sai wannan itin yami ya girma ko amma in ya yayi da kuraje dan gidan bature ya ya gaje ya bari to kuma sai sai wannan itin ya ya tsaya ko to haka ita ma addu'a take idan mutun ya sa gaggawa ya sanya garaje a cikin al'amari to baya cimma abin da yake nema a rayuwa dole sai ka nace domin Allah yana son ya ga ana kaskantar da kai ga gare sa malai ce wa fi sahih al-bukhari ya tabbata a cikin sahih na al-imam al-bukhari alaihi rahmatullahi ta'ala min hadisi abi hurairah anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala tabbas annabin Allah ya ce yustajabu li ahdikum eh, ana karba madayi daga cikin ku ko Allah yana karba addu'ar dayan ku malam ya'jal matukar bai yi gaugawa ba yaqulu yace da'autu falam yustajab li na roki Allah har yau da Allah bai karba min ba matukar baka faɗi wannan maganar ba to Allah yana karba maka addu'arka wannan hadisi ingantacce ne ko ai ba sai an koma ba da asame ta ba hadisi ne ya inganta daga al-Imam da an ce al-Imam al-Bukhari ai an kare ko eh Allah yana karba addu'ar ɗaya daga cikin ku matukar bai sanya gaugawa ba yace ni na ta roki Allah na roka na roka har yanzu dai har yanzu dai a'a ba a gajiya eh, ba a gajiya qul ya ayyuhalladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim wasa kai Allah ce wanda yayi laifi ma Allah ce kada yanki kauna mutun ne fa zai je yayi sabo yayi yayi abinda Allah ya haranta masa Allah ya ce ya kwantar da hankalinsa kada yanke kauna daga gafarar Allah subhanahu wataala balantana kai kake neman alkhairi a rayuwa ka kajiya daga kakka gaji da addu'a ka mai da hankali ko da yaushe idan mun to ta sahi daban ta rana daban sannan kuma daga cikin kuskure da ƴan uwa suke yi shine akwai huraren da ba a fa addu'a yanzu misali bai tabbata ba a sunnar annabi yin addu'a bayan sallar farilla ko kun fahimta akwai addu'ar da annabi ya tsara idan zaka yi kana ida astaghfirullah astaghfir wani ka daga hannu kana ga wa Allah bukata wannan ba hurin bane ana addu'a ne kamar zamu gani a babi na gaba cewa akwai huraren da in kai addu'a Allah na karba daga ciki tsakanin kiran sallah guda biyu ma'ana tsakanin kiran sallah da iqama daga lokacin da Larai ya kira sallah kafin a tada sallah duk abin da zaka roki Allah Allah na karba a cikin sujuda duk abin da zaka roki Allah Allah yana karbawa idan kai azumi ka zo budin baki duk abin da ka roke Allah Allah yana karbawa idan ka tashi cikin dare kai arwalla raka'a guda biyu kai sallah raka'a guda biyu ka daga hannu ka roki Allah Allah subhanahu wataala yana yana karba maka ka karanta alqur'ani ka daga hannu kai addu'a Allah na na karba shi zasu suka ce ba laifi a sallar nafila mutum ya daga hannu ya roki Allah amma a sallar farilla abinda annabi ya karantar da kai shi kadai zaka ka tashi ka wari ko kun bai ci karatun Allah ya dace da mu wa fi sahihi muslim ya tabbata kuma a hadisin al-imam muslim dalibin al-imam al-bukhari ko dalibin eh, al-imam al-bukhari ne eh, radiyallahu anhu Allah ya kara masa rahma yake cewa anhu daga shi eh, daga hadisin anhu daga gare waye kenan na'am an abi hurairah kenan ai anhu ad-damir yaudu ila abi hurairah hadisin farko waye kawo sa abi hurairah wannan qadiya na hawiya ce sai mun dinga amfani da dama'ir ka dinga lura da su anhu daga wa aba hurairah Allah ya kara masa yarda yace yake cewa la yazalu yustajabu lil abdi Allah ba zai gushi ba yana karba bawansa malam yad'u bi ismin matqar bi roki sako ba matukar addu'ar da mutun yayi ba sako bace baka roki Allah sako ba aw qati'ati rahimin ko mutum bai kasance mai yasa mai yanke zumunta ba falam eh, malam yasta'jil matukar bai goga ba mana Allah yana karba wa dan annabi Adam matukar ba sabon Allah bane duk abinda zaka roka misalin ka cika roki Allah Allah ka baje damar dai in buge hancin wani <laughs> ai wannan addu'a Allah baya baya ka irin wannan addu'a eh ko kuma ka roki irin mazinaci ya roki Allah ya bashi sa'a dai ya samu yanzu da ita ai wannan addu'a Allah baya karba ko kun bayanta na'am to ko kuma mutun ya zamanto mai yanke zumunta qati'at rahm mutun ya zamanto yana yanke zumuntarsa malam yasta'jil matakar bai gaugawa ba bai garaje ba Ina sai sabu suka ce ya rasulullah ya annabin Allah ko sun sabu da su da yawaita binciken abun ba su gano ba suka ce wa mal isti'jal mene ake ni da garaje suke cewa ƙulu. shi da mutun yace qad da'awtu ni na roki Allah wa qad da'awtu na roka falam ara yastajibu li ni ban ga alamun Allah zai karba min ba fa yastahsinu sai ya bar addu'ar ya yanke inda zalika a wannan lokacin wa ya da'u du'a sai kuma ya daina yin addu'a baki daya to in mutum ko yayi wannan Allah ba zai karba masa ba malaci wa fi musnad ahmad min hadisi anas qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam daga hadisi eh, daga musnad ana al-imam ahmad hadisin anas dan malik Allah ya kara masa yarda eh qala yake cewa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yazalu abdu bi khairin bawan Allah ba zai gushe ba cikin alkharran Allah malam yasta'jil matukar bai garaje ba qalu suka ce ya rasulullah ya annabin Allah kaifa yusta'jal ya zai garaje ya qala annabin Allah yace yaqulu zai ce qad ni na roki Allah falam ara yastajib li ban ga dai alamun ba Allah subhanahu wataala zai karba min wannan hadisi shi ma sahihul li ghairihi hadisin al-imam eh, al Ahmad kenan Allah subhanahu ta'ala ya sanya albarka kurakure kuma Allah subhanahu ta'ala ya gafarta muna Allah ya bamu ikon nacewa a cikin addu'a muna addu'a muna tawassuli sunayen Allah tsarkaka da sifofin Allah eh, masu kyawu Allah subhanahu ta'ala ya kara muna kwanciyar hankali a wannan kasar tawo mai albarka irin wannan abin da yake faruwa kun ga shekaran jiya an kai an kai hari eh, a wannan kasar kusan mota guda goma ta sojojin kasan nan aka aka aka farmaka eh, uku nan take suka kone gaba daya kuma an kaddata cewa cikin kowace mota akwai soji guda goma har kenan mun yi asarin musulmi guda nawa guda 30 wannan abun bakin ciki ne kuma abun ba ma haka yake ba eh, sauran al'umman ma ba a gansu ba sauran ba a gansu ba cikin mota goma mota ɗaya ta dawo a gida kaga kenan muna cikin wani yanayi wanda dole mu nace kuma muna baiwa gwamnati shawara ita ma ta dage akan roƙon Allah kuma ta daina zalunci eh, a sauwaka wa bayin Allah kuma sai ayi addu'a kuma sai Allah ya karba amma ba yadda za ku ku tsananta ba bayin Allah kuma ku roki Allah Allah ya karba eh Allah yana son wanda yake tausawa inna Allah rafiqu yuhibbur rifqa Allah mai tausayi yana son tausayawa da ku tausayawa bayin Allah sai ku tawassuli da wannan aikin da kuka yi roki Allah subhanahu wataala ya ya karba kuma duk abin da yake na na sabon Allah ne ayi kokari kadarul istifa'a hana a dan rage wasu ababe yanzu wallahi baka jin haushi kaga musulmi dan musulmi amma ya zamanto arni ya zaman ta krista malan sai ka je ya mai kaga da ake fetekin san balantar sai ka je garin ya mai kaga shi duk taron krista idan yan iska ne ba sani ba an guluce da kan kan kan shamuwa da sunan musulunci amma kuma ana ana ababen da yake na arnanci na kafirci to irin wa'annan ababen dole dole dole sai mun mai da hankali a irin lokacin da muke fama da kasashen mu da suke a iyaka muke fama da ta'addanci da an ta'adda akwai bukatar mu ga wa Allah subhanahu wataala Allah ya sani amma Allah yana bukatar mu ga masa haka dole sai an dage da addu'a kuma wallahi gwamnati in har tana son Allah ya maganin al'amarin domin eh, babban makamai shine addu'a to dole sai an daina zalunci eh dole sai an an an an rage zalunci ba ba kere da haddame shi da kudin al'umma sai an bari eh wani dan taba gashin mun munkari duk sai an bari zinace zinace sai an like shan giya kan sai kun tsaida ku zamanto bayin Allah nagartattu ku roki Allah sai Allah ya karba muna to Allah subhanahu wataala muke roƙon ya jiga wa'annan bayin nasa Allah ya ji kansu ya gafarta musu Allah subhanahu wataala ya tsare gabas da kula da yamman mu kudu da arewa Allah ya tsare jami'an tsaron mu Allah subhanahu wataala ka kare su da kariyarka kadibi suna kowanne mu yana gidansa yana barci da iyalinsa amma ba suna iyaka wani ya fi wata tara bai zo gidansa ba wani wata biyar wani ya kai shekara ba shi a gidansa ba don komai ba sai dan kare iyaka kasan nan wallahi ba karamin aiki bane annabin Allah yake cewa idanu guda biyu Allah ya haranta wa hidakunansu idanu guda biyu idanu guda biyu Allah ya haranta wa huta ta tabe su shine idan da duk ya kwana yana tsaron bayun Allah dairan da ya zubda hawaye dan jin tsoron Allah subhanahu wataala haka muna tawassali da ayyukan alkhairi da muke yi Allah kai kake karewa Allah ka kare mu Allah duk wanda yake nufin kasar mu da shari Allah ka yi masa kayan sa duk wanda ya face mu da shari Allah da ka dukusar da shi ya Allah duk wanda da hannunsa ake kawo hari a kasashen nan ya Allah ka tone asirin sa kuma Allah kai masa mutuwar wulakanci Allah ka tarwatsa su Allah ka tarwatsa su Allah ka dammara su ta damira ya Allah wannan kasar Allah ka tsare mana ita Allah ka tsare mana ita Allah ka kare mana ita Allah ka sanya albarka a ciki makwata kuma yan wasu suke fuskantar zabe kasa Najeriya Allah ka zaɓa musu nagari Allah ka zaɓa musu nagari Allah ka ka da dubarar su Allah ka zaɓa musu Allah ka zar musu kamar da ubangi subhanahu wataala kace mu roƙe ka zaka karba ya Allah muna roƙe ga masu hannaye zuwa gare ka Allah ka karba muna duk abin da ya fi karfin Allah subhanahu wataala mun mai da al'amarin gare ka ya Allah kai ne ka san abin da ya dace ya Allah ka iya muna subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katira wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh